ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون Na sasa kwa yakini tumewafikishia neno ili wapate kukumbuka. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون Wale tuliowapa kitabu kabla yake wanakiamini hiki. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين Na wanaposomewa wanasema tunaiamini. Hakika hii ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi. Hakika sisi kabla yake tulikuwa na Waislamu nyenyekea Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun, basi hao watapewa ujira wao mara mbili kwa walivyovumilia na wakaondoa ubaya kwa wema na wakatoa katika tulivyo waruzuku. Wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum salamun alaykum la nabtaghil jahilin, na wanaposikia upuuzi hujitenga nao na husema sisi tuna vitendo vyetu na nyinyi mna vitendo vyenu. Salamu na alaikum. Amani juu yenu. Sisi hatutaki kujibizana na wajinga. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Kwa hakika wewe humwongoi umpendaye, lakini Mwenyezi Mungu humwongoa amtakaye, na yeye ndiye anawajua zaidi waongokao. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون Na wakasema, tukiufuata uongofu huu pamoja nawe, tutanyakuliwa kutoka nchi yetu. Je, Kwani sisi hatukuwaweka imara katika pahala patakatifu penye amani ambapo huletewa matunda ya kila aina kuwa ni riski tokayo kwetu lakini wengi wao hawajui. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين Na miji mingapi iliyojifaharisha tumeiangamiza na hayo maskani yao hayakukaliwa tena baada yao ila kwa uchache tu na sisi ndiyo tumekuwa warithi wao wama kana rabbuka muhlika alqura hatta yab'atha fi ummiha rasula حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون na Mola wako mlezi haangamizi miji mpaka apeleke mtume katika miji yake mikuu awasome ishara zetu wala hatuiangamizi miji mpaka watu wake wawe madhalim وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون na chochote mlichopewa ni matumizi ya maisha ya dunia na pambo lake na aliyoko kwa Mwenyezi Mungu ndiyo bora na atakayobaki zaidi basi je hamfahamu Allahu akbar Allahu akbar La wale ambao tuliwateremshia Taurati na Injili kabla ya kuteremka Qurani na wakaviamini vitabu hivyo viwili na wakasadiki yaliyotajwa humo juu ya habari za Muhammadi na kitabu chake hao wanamuamini Muhammad na kitabu chake na hao wakisomewa Qurani hufanya haraka kutangaza imani yao na husema tumeamini hayo kwani hayo ni haki inayotoka kwa Mola wetu mlezi na sisi tulimjua Muhammad na kitabu chake hata kabla kuteremka kwake nasi tukanyenyekea kabla kusoma kwake hao ambao waliamini Qurani na aliyoteremshwa kabla yake watapewa malipo yao maradufu kwa ajili ya kuvumilia kwa mateso aliyowapata kwa ajili ya imani na wakahiari vitendo vyema na wakayakabili maovu kwa kusamehe na isani na wakatoa katika nchi ya kheri kutokana na mali yaliyowapa Mwenyezi Mungu. Na wanaposikia upotovu wa wajinga hujitenga mbali nao kwa kujiepusha na kuondoka. Na usema sisi tuna amali yetu na hatuiachi. Na nyinyi mna amali yenu ya upotovu na madhambi yake yapo juu yenu. Na sisi tunakuwa cheni na mambo yenu kwani sisi hatupendi kusuhubiana na majahili. Ewe mtume, hakika wewe unapupa sana kutaka hao watu wako waongoke. Lakini wewe uwezi kumwingiza katika Uislamu kila mpendaye. Lakini Mwenyezi Mungu humuongoa kuendea imani yule anayemjua kuwa ameelekea uongofu na mauhiari. Na yeye ndiye mwenye kujua wala hapana jua zaidi kuliko yeye. Nani atakayeingia katika safu za wenye kuongoka? Na washirikina wa maka walimwambia mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kujitolea udhuru kwa kubakia kwao katika dini yao. Tukikufuata wewe katika dini yako, Waarabu watatutoa katika nchi yetu na watatushinda katika utawala wetu. Na hakika wao ni waongo katika kutoa udhuru wao huo, kwani Mwenyezi Mungu alikuwa akawaweka imara na madhubuti katika nchi yao na akaifanya nchi takatifu yenye amani, hawashambuliwi wala hawawawi na hali wao ni makafiri. Na wanaletewa matunda na kheri nyingine za aina nyingi ambazo Mwenyezi Mungu anawaletea kutoka kila upande. Basi huwaje waondolee amani na waachilie wakinyakuliwa wakiongeza juu ya utakatifu wa nyumba ya Kaaba imani kumwamini Muhammad, lakini wengi wao hawajui haki lau kuwa wanejua hofu kunyakuliwa. Watu hawa hawazingatii yaliyopata kaumu kushatangulia iliangamizwa miji ya waliogurika na neema za Mwenyezi Mungu na kisha wakazikanusha na wakamkanusha Mwenyezi Mungu. Na haya majumba yao yamekuwa matupu, magofu, hayafai kukaliwa ila nadra tu kuwapita njia. Na yamebaki hayana mwenye kuyamiliki baada yao ila Mwenyezi Mungu mwenye utukufu na ukarimu. Na haikuwa katika hikma ya Mwenyezi Mungu mtukufu na ndiye Mola wako mlezi aliyekuumba na kukuteua kuiangamiza miji mikubwa ila baada ya kuwapeleka watu wake mtume mwenye miujiza iliyo wazi wasome kitabu kilichoteremshwa na wabainishie sharia na kisha wawe hawaamini Wala sisi hatuangamizi miji mikubwa ila wakiwa watu wake wanaendelea na udhalimu na uadui. Na kila kitu mlichoruzukiwa katika starehe za dunia na mapambo yake kina ukomo wake kwa muda mfupi. Hayo yasikuzuieni kuamini na kutenda vitendo vyema. Kwani hakika yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu kwa akhera nayo ni thawabu na neema za milele yana nafuu zaidi na yana dawamu kuliko hayo yote. Basi kwa nini hamtumia akili zenu baada ya pumbao zenu